is woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nul. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. hartelike goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is. Nou, <laughs> vandag het ons vir julle een mengel moeskardoes of hoe noem hulle dit. Uh, hier is songs of liekies dan, wat, uh, wel, hulle kom amal voor 1970, want die mense wat hulle het verteenwoordig is amal van 1970 en uh, ja, ek gaan self die mekaar raak, so jylle moet uithelp praat saam daar op uh, Skype en die, die ander wat uh, ingeskakel is op WhatsApp gesels saam en dan kyk ons hoe ons hierdie program kan laat uitdraai. Die liekies is voorgestel dier Motti uh, de kok daar van George en sy uh, wel haar klas toe sy matriek was het allemaal uh, in die jaarblad een specifieke liekie van daar jaar uh, wat toegeken is aan die specifieke persoon uh, of dit nou met sy persoonlijkheid of sy looks of sy wat ook al te doen het uh, ja uh, elke een het sy eie liekie gekry en ons gaan nou vandag dier daai liekie lys gaan ons nou speel Nou soos heel sommer dadelijk in die begin, hier moet die intrapslag, uh, het ons een probleem, want daar was een persoon specifiek wat eh, een uh, likkie aan toege uh, erken is en uh, want die ookie uh, hy berei so bykie soos die mam is berei so boere, maar die probleem is, ek kon nie die likkie op uh, die internet opspoor nie, die maam is boerse boere wat so berei, maar uh, daar is een ander ene wat die ou ook bekend voor sal wees, so ons gaan sommer en ons speel vir uh, Kobus, gaan ons speel Nana Maskuri, gaan het sing, en uh, die liekie wat ons gaan speel is natuurlijk hy hoeneraan wat hy in die concert gespeel het, kom ons luister na Kukurukukoo Paloma van Nanamaskuri en hier gaan hy... Mm -hmm. Sí. Let Us All Be Together. Uh, na naam is Corrie, en dit was Kobus, Kobus Besuidnoudse Likie, wat ons, nou die mense wat nie betrokke was by hierdie klas nie, asjeblief, luister saam, dat, uh, eh, eh, dat is lekker, lekker muziek, en uh, ja, uh, ons, uh, Eh, speel die matriekklas van 1970 van Paul Erasmus Hoorskoel se uh, eh, uh, eh, heatparade, die uh, liekies wat aan amal toegeskryf is in die klas. Volgende is een uh, witkopmeisie en uh, ja, sy was haar liekie is uh, Pretty Belinda, ek weet nie of jylle self jylle liekies kan onthou nie, Nou, haar liekie word gesing dier Christopher Frederick Andrews, geboor op 15 oktober 1942, is Engelse sanger, liekerskrijver, wie sy muzikale loopbaan in die laat 50s begin het. Uh, Andrews is in Romford, Essex, Engeland geboore en reeds in sy middeltienerjare het hy sy eie groep Chris Rival en The Rivers gevorm. Ons luister na Linda Potgieter, met uh, nie, of hoe sê hulle nie, nooens van Vium. En die plaatse naam is Pretty Belinda van Chris Andrews. She lived on a Everyone called her Pretty Belinda. Went to the boathouse down by the river just for a look at Pretty Belinda. All of my loving wanted to give her. Soon as I saw Belinda van Chris Andrews en gesing uh, vir eh, Linda Wium of Linda um, Potgieter wie sy deesda is. Die Bee Gees was een sangtrio van broers Barry, Robin en Maurice Gibb. Het was uh, een van die meest suksesvolle uh, groepe van alle tye en uh, hy is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en hulle het gedurende hulle kinderjare in Brisbane en Australië verhuis waar hulle hulle muziek uh, eh, loobane begin het. Hulle wereldwaie sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en een contract onderteken het met er, die producent Robert Stigwood. Nou die liekie uh, wat hulle sing is vir Helga Dupree. Ek dink sy is nou Helga Nel, is het? ja, uh, uh, Helga de Pre, en uh, nou ween, wonder ek, hoekom is die liekie aan haar toegeskryf, I got a, get a message to you. Kom ons luister, telk word die geheim uitgelap. everlasting smile. Her smile can bring you near to me.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 En, nou ek het jylle ons gesê, ek gaan jylle te mal die mekaar hak, daai een was die Bee Gees, sy likkie vir Judy. Judy Swanepoel, Judy Fick was haar nooiens van en uh, ja, uh, sorry vir die uh, eh, dier mekaar story daar. Die volgende ene is die ene wat ek uh, gemeen het vir Helga en dit is I gotta get a message to you, ook van die groep. Kom ons luister. MUZIEK uh, lyk my ek het hom nou verloor. Maar moet nie komkommer nie, ons sal net nou by hom kom, dan sal ek vir julle sê, hier is die Bee Gees en hy is bedoel vir Helga Dupree, Helga Nel en uh, ja, ons stap in elk geval, o, oh, hier is ons, kom ons speel hom. Muziek The preacher taunted me and he smiled. Said, Come and walk with me, but one more, one more mile. de wonder of hy toe ooit die boodskap doorgekry het. I just got to get a message to you van die BG's en uh, <clears throat> Morty de Kok wat die lys vir my ingesteer het, as hy sê die lys is saamgestel en opgetrek in 1970 alreeds uh, eh, dier twee van die klasmaats wat albei al leer, uh, alreeds oorlede is en dit is uh, Joey Vigard uh, en uh, die andere ene was eh, Sandra Nel, wat die lys opgestel het. Nou ja, wie sy nou ooit gedink het, dat hier so 50 something years later, gaan die eindste lys, wat in 1970 saamgestel is, gaan hy gespeel word, werkelijk gespeel word. Ons beweeg aan na ons leier, ons leidster, die hoofmeisie, Elizabeth The Cock of Elizabeth Lewis, Betty. The Outlets was a Boston rockgroep uit die 1980s, bestaande uit eh, Dave El eh, eh, Alex Barton op koor, sy broer Rick Barton op hoofdgitaar, Mike White op bas en Walter Gustafson op tromme. Die Outlets was een bekroonde groep en het sukses behal in die groter Boston area, maar kon nie die nationale aandag kry toe hulle in 1985 met Restless Enigma Records onderteken het nie. Ondanks positieve aanbeveling van Billboard is uh, uh, hulle vooral bekend eh, vir die uh, enkelsnit Knock Me Down en uh, streekstreffer. Die athletes doen nou vir ons en dan ook vir Elizabeth de Kok, Betty Loos, uh, die leidster van die klas, working on a good thing. Ek dink sy het aan een klomp good things gewerk daar die jaar. Kom ons luister. MUZIEK outlet en ek het rede, ek glo dat die nie klaasmaats wat ook ingeskakel is, genied het net soveel soos al die ander. Julle moet saam jans en julle moet, jy weet, skuif die stoel een bykie rond. Hy eetkamer is te klein, gaan sitkamer toe of gaan sommer buiten op die stoep. Nou, die volgende groep is die Hollies en hulle sing vir twee van die leerlinge. Uh, die eerste ene sê hulle verskrikkelijk jammer vir Susan, uh, met uh, Sorry Suzanne, en het is natuurlijk die Hollies, en het was eindelijk, uiteindelijk was het een groot treffer vir uh, die Hollies gewees, maar dit blijf vir jare op hulle ginsteling lys. Susan Jacobs Smit, daar van Amersfoort, dus Sorry Suzanne, wat hulle vir jou speel, en dan die ander ene is uh, die Hollies, en hulle sing ook vir uh, Paul Kotze, ons architect, en hulle sê vir, uh, uh, vir Paul kan hulle nou sê, I can't tell the bottom from the top. Nou, ek hoop nie dat het so gegaan met sy uh, eh, architectiese skitse en tekeninge nie, maar uh, ja, nee, ek weet, hy, hy het uitgemaak waarvan hy gepraat het. Uh, kom ons luister na die hollies, sommer rug aan rug, sorry Suzanne, en I can't tell the bottom from the top. I shout aloud And then I think about the love I had inside me Kotze, dit was jou plaat gewees, I can't tell the bottom from the top, van die Hollies. Kom, kom, kom, kom, jissie, hier soos min mense wat saamgesel, Elsa het nou laat weet, Elsa van Wyk, daar van Senekal, dat sy is ingeskakel, en dan eh, weet ek ook, eh, Joy is altyd ingeskakel, uh, Joy Schwertli, daar van Amerika, uh, sy luister altyd in, en uh, ja, kom, laat ons hoor van jylle mense, eh, uh, dis jylle program, ons wil hee, jylle moet het geniet, en ons wil hee, jylle moet saam gesels. Uh, ok, kom ons stap aan, en ons gaan nou na um, ok, kom ons kies Minshaw, jylle onthou haar, ja, ek moet sê, op hierdie manier, hoor jylle vandag liekies wat ons baie langklaas gespeel het en wat ons baie langklaas van gehoor het en uh, ja, is een verscheidenheid en hulle was allemaal groot treffers gewees. Minsho is geboor as Wilhelmina Jacoba Viviers in Johannesburg, 26 nee, eh, november 1934 en sy is een Suid-Afrikaanse muzikant. Sy is een sangeres van uh, al, veral lichte Afrikaanse muziek, maar later jare van eh, Afrikaanse sowel as Engelse gospel. Sy het bekend geraak as met die liekie Jy is my liefling en uh, die echtpaar Sissy en Willie Cooper wat uh, hulle in die jare 30 gecomponeer het. Die liekie was die themalied van een gelijknamige rolprint Jy is my liefling van 1968 waarin sy teen Frans Marx gespeel het. Min het in uh, eh, 2015 vir uh, Sean Meynard aangestel as haar plaas, uh, eh, persoonlijke bestuurder. Op 26 januari 2020 is Min ingehuldig as die levende legende in die Suid-Afrikaanse uh, legendes museum. Sy was een van uh, 20 legendes van wie daar ook een boorspeeld gemaakt is. En nou net soos Piet Venter homself aankondig hierso, of uh, sê dat hy is ook ingeskakeld en hy luister ook saam, uh, uh, gaan Min Show nou vir hom sy liekie sing, op die seconde. Piet Venter, sy liekie was die blonde visserman, ons luister na Min Show wat het vir hom sing. MUZIEK kai Shaw, wat sy gesing het vir Piet Venter. <clears throat> nou kom ons by ons uh, Vrystaatse jeugkoor lid, Jan Hieman. Ek weet, hy sit ivers in, a, in die bos ivers, uh, eh, so ek weet nie of hy ons hoor nie. Maar, uh, ok, Gerard Korsten, algemeen bekend as Gij, is geboor op 6 december 1927 en is oorlede op 29 september 1927. 1999, Guy was een Suid-Afrikaanse opera tenoor en acteer wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die jongste kind van acht kinders en hy het uh, sy gesin saam met hulle na Zuid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy is getrouwd met Elma Burger, en uh, het vijf kinders gehad, onder wie die bekende dirigent en violus, bekend as Gerard Kosten, gij sing vir ons uh, Jema song, en uh, Jan Heeman, dis net vir jou, hoop jy kan luisteren. Hear my song of love for you, a tender melody of days that used to be. Hear the song. days gone by. het seker op een stoel geklim vry laaste noot, maar jy weet soos het is, sit ek altyd wanneer ek so iets hoor, saam met hom, terwyl hy op die verhoog was en die liekie gesing het, was daar so'n klein dochterkie, jy kan nie onthou wat het hulle al genoem in die print nie, en ook nie wat was haar rechte naam nie, maar eh, ja, sy was die dochter, en uh, in die story, en uh, ja, mens wonder altyd waar is hulle vandag, wat doen hulle vandag, uh, enzovoorts, enzovoorts, maar in elk geval, ons is hastig, ons het een lang lys om deur te werk, Lynette Smit het ook nou, uh, of Prozeski dan, sy het ook dan nou ingeloor, en Betty, baie welkom aan julle allemaal wat ook uh, kom inloer, ek hoop julle geniet julle muziek, en vooral julle maats en al julle klasmaats se <clears throat> inzette ook. Daai was nou Heerma song van Guy Korsten vir Jan Hieman. Nou, ons moet eh, beginne aanstaltes maak, so hier so is weer een groep wat vir twee van die leraars of die leerlinge uh, sing, die groep is die Trogs en hulle was oorspronkelijk die Troglodites genoem en is een Engelse garage rock groep wat in mei 1964 in Anover uh, eh, Hampshire gevorm is. Hulle het een aantal treffers in uh, in die eh, Verenigde Koninkryk en Verenigde Staten gehad. Hulle bekendste liekies sluit in die Amerikaanse Wild Thing en With a Girl Like You en Love Is All Around enzovoorts. Julle weet seker nou al van wie praat ek. Uh, o, ek het hulle naam genoem. <laughs> Wat amal meer as 1 miljoen kopieën verkoop het en uh, gouwe skyf status ontvang het. Nou, die eerste een wat hulle sing is vir Christian, Christian Blugnoot, ons privaat speurder, en uh, die volgende ene is dan de Trogs, en dit gaan van uh, Henny, nou Chris sinne is, I can't control myself, ek nie geweet hy so onbeheerst nie, of onbeheerbaar nie, maar ja, jylle wat in die dorp gebleid, so om beter geken het, uh, dan die Trogs, Eh, speel ons vir Henny, uh, Henny Nel, en natuurlijk sing hulle Little Red Donkey. Kom ons luister na die twee, rug aan rug. I can't stand still cause you got me going low and your hips are showing. I take you, girl, as you're standing there. Your low cut slacks and your long black hair. Don't want you going around with no one else. Cause when I'm with you, I can not control myself. is down and you got me shaking in. You're me so that my nerves are breaking. If you knew me like I know you, girl, your knees would bend and your hair would curl. You make me move, yeah, like no one else. And when I'm with you, I can't control myself. got this feeling that's inside of me. It makes me think of how things used to be. It makes me feel alright when I'm with you at night and we love. And we love. With this big temptation. This kind of feeling could move a nation. control myself wat so getrouw ons inlig wanneer daar verjaarsdag in die groep is, enzovoorts, enzovoorts. En nou ja, baie dankie, ons sou nie gewees het, geweet het, koos verjaar vandag nie, as jy ons nie so ingelig het nie, so Ria'se man koos, baie geluk met jou verjaarsdag, uh, ek geloof net hierdie jaar kan baie beter wees as laas jaar, ek uh, weet jylle was dier harde tyd met die droogte, nou ja, kom ons stap aan, en uh, uh, jy weet as jy op school sit en uh, jou, jou, jou ookie is die vorige jaar, vorige jaar al uit die school die tyd en hy is uh, bezig met sy basisse militaire opleiding shame <laughs> dan dis wanneer ons likies aan jou toeskryf soos of the ballads of the green bereis en vir wie sal dit wees uh, Louise van Tonner Louise Groblaar soos sy op school bekend was, onderhoofmeisie, uh, eh, sy het uh, met Louis uitgegaan, en toes Louis uh, eh, Amy toe, en sy moet op die school achterblij, en uh, ja, maar hulle is vandag gelukkig getrouwd, en uh, bly saam, ons het vir hulle gekies, of althans Joey en uh, Sandra, het vir hulle gekies, The Ballad of the Green Berets, dit is so patriotische lied, in die belade stijl, kom ons luister daar. Louise Sillekie. Fighting soldiers from the sky Fearless men who jump and die Men who mean just what they say The brave men of the Green Beret silver wings upon their chest. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three When the Green Beret. Trained to live off nature's land trained in combat, hand to hand. Men who fight by night and day. Courage take from the green beret. Silver wings upon their chest. These are men, America's best. 100 men will test today, but only three win the Green Beret. Back at home, a young wife waits. Her Green Beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest. Make him one of America's best. He'll be a man they'll test one day. Harry Sadler het daar vir ons gesing, hy staff sergeant, hy weet die eerste keer toe ek die liedje gesien het, was hy uh, sergeant, en uh, so hy het promosie gekry, is nou staff sergeant. Nou, kom ons, okay, uh, kom ons kyk wie, die legendarische folk rock liedje Dio, Simon en Garfunkel, Hy bestaan uit Paul Simon en Art Garfunkel. Die likies wat hulle uitgevoer het, het gepraat met die muziek jeugd wie in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was en uh, het die treffers ingesluid soos Bridge Over Troubled Waters, The Sound of Silence en die rolprint The Graduate sy muziekbaan treffers soos Scarborough Fair en Mrs. Robinson. Nou vandag word die deel gekrediteer as een van die gewildste en meest invloedrijke groepe van daar die tyd. En hulle doen vandag vir ons een liedje hier en die liedjie sy naam is The Boxer en die Boxer is my liedjie. Nou, uh, ek, uh, I take offense. Ek was een van die passevolste mense in die hele school. Uh, eh, maar nou noem hulle my The Boxer. <laughs> Nou ja, <laughs> kom ons speel om en hoor. Simon en Garfunkel.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 Nee, wacht, kom, laat ons om kort knip daar, so ons kan nie, dat hy die hele middag staan en speel, en uh, ons het nog baie om te gaan. Kom ons luister volgende na Booker T in the MGs. En die een vir wie dit is, is vir Joy Shortley daar van Amerika. Nou hierdie groep was Amerikaanse instrumentele R&B funk groep wat invloedrijk was in die vorming van die klank van uh, eh, Southern Soul en uh, Memphis Soul. Die oorspronkelike lede van die groep was Booker T. Jones, het uh, eh, Oral en Klavier, Steve Cropper, het Gitaar, Levi uh, Steinberg, het Bas en L. Jackson Jr. Tromme. As skippers van die unieke Stax klank was die groep een van die mees productieve gerespekteerde en nagebootste van sy ere. Tegen die middel van die 1960s het groepe aan beide kante van die Atlantiese Oceaan probeer om die uh, om te klink soos Booker T en die MGs. Hulle doen nou vir ons time is tyd vir Joy Schwertli. Jy moet luister Joy en dan ook Annekie uh, eh, daarvan Port Elizabeth. Baie dankie dat jy by my kom aansluit het of hier by ons kom aansluit het. En al die mense wat nie genoem word vanmiddag of wat net luister, ek hoop julle genie die muziek, ek is seker julle sal. Dit is lekker muziek van die 60s en uh, ja, tot op die laatste die 70s. Kom ons luister na Booker T en the MGs vir Joy Shortley en ons luister na Time is Tijd. Time is Tijd. Ja, Joy, soos jy wonder, hoekom het hulle hierdie liekie aan jou toegeskryf? Ja, uh, hulle, hulle het hulle <laughs> redes gehad die tyd, en uh, ja, mens wonder, hoekom? Maar in elk geval, uh, ek was die vrede lievendste ou in die hele school, en hulle sê vir my, ek is the boxer. Voel, ek voel, ek voel uh, gekrenk. <laughs> maar hoe kees, en hier, so asof hulle een vir een op hulle uh, eh, <clears throat> liekies intlok, ons het nou net gehoor van Alida, Alida Stein, sy het nou pas van die vliegtuig afgeklim, denk ek, en sy is eh, in die kar op pad na uh, eh, Harrysme toe, en hulle luister, as <clears throat> kies, nou haar plaat, is Engelbert Hamperdink. Nou, hy is geboor as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits, Indië, wat vandag bekend is as Chennai. Hy was een van 10 kinders en sy pa was van Walliese afkomst in die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Na sy militaire dienstplug gaan hy voort met uh, sy optredes en clubs en kry uiteindelik in 1958 sy eerste deurbraak met die opname van I'll Never Fall In Love Again onder die naam Jerry Dorsey. Hy het uh, relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor dekades. Hier sing hy, wat Engelbert Hamperdienst is, vir Alida Stein, Alida van Rijnsburg, nooiens van. Daarvan, uh, eh, hy is eindelijk van uh, Rustenburg. Kom ons luister na haar plaas, en Engelbert Amperding sê, there goes my everything. There goes same. Don't turns back the pages. I can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered by the closing of the door. goes my everything is Alida Stein van Rustenburg sy liekie. Nou, daar is nog so baie om te gaan en daar is so min tyd. Minder as een uur oor. Ek dink jylle sal my verskoon as ek nie die pedigrees en dinge lees nie. Laat ek net sê vir wie die plaat is en al die mense wat insgeskakel is, net om die muziek te geniet, ek geloof jylle sal het ook beter geniet uh, uh, of daar so baie wat om nog te gaan en jylle sal elke ene geniet kom ons gaan oor en ons gaan die volgende ene is The Letter. The Letter is een liekie wat geskryf is dier Wayne Carson en in 1967 vir die eerste keer dier die bokstops opgeneem. Nou die bokstops in The Letter is Motti wat die uh, speellys vir my ingesteer het. Het is haar plaat wat vir haar ge, gekies is op die matriekse se, um, wat noem is het uh, eh, heatbreid nou kom ons luister na The Letter sy het eindelijk gevra vir uh, uh, Joe Cocker's weergawe nou ek het uh, hier gekry The Letter van die Bokstops ek dink hy was die bekendste ene op daar die stadium. Kom ons luister na de bokstops. Hier gaan hy. Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home My baby I got to spend. Got to get back to my baby. The only days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? got time to my baby, she wrote me a letter, en die letter is Motti de Kok, sinne daar van George. Nou, uh, wat jy nou, Annikie, ek sien jy kan nie onthou wat jou liekie was <clears throat> vir die matriekjaar nie. Nou, ek weet nie of jy een besondere stilmeisie was nie, want hier voor my le jou ne, en uh, ja, kom ons speel om, dan weet jy wat joune of jou kese was vir die metriekjaar. Een lekker uh, eh, gewulde jyne en dit word gesing dier uh, wie is die groep? Dib, dib, dib, dib, Hermans, Hermits en uh, ja, kom ons kyk. Uh, wat is dit nou? O ja, hier kom hy. There's a kind of hush all over the world. van Eden, dit was jou liekie gewees. Uh, en uh, Corina, ek sien, jy het nou voorgestel wat jou liekie dalk kon gewees het, maar nee, jy is nie recht nie, kom ons speel jou liekie vir jou. En dan sê jy, uh, kyk of jy kan onthou uh, dat hierdie ene was jou liekie gewees en uh, ja, dit word gesing dier The Monkees en ook bekend as uh, uh, uh, The Prefab 4 en hulle syng nou vir ons Corina Silikie, Corina Karstens, wat nou Corina hoe weer ja, ja, yeah, nee, ok met haar, met haar getrouwde van is. <laughs> jo, monkeys sing nou vir ons I'm a believer. is only true in fairy tales And for someone else but not for me Our love was out to get me now That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace Thank you. get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. But saw her face. Now I'm a believer, not a trace. I'm a believer van the monkeys, die apies, en dit was uh, jou liekie gewees in matriek, Corina. Uh, jy het genoem dat jy dink, dit kan ha-ha, sê the clown wees. Nou, kom ons speel, ha-ha, sê the clown, en dan hoor ons wie sinne dit eindelijk was hier gaan hy uh, Haha set the clown soos gesing dier Manfred Mann en die draar van die titel is ons luister na uh, dit is uh, vir uh, Corneels Corneels Silikie was Haha set the clown Thank you. As the king lost his crown, is the knight being tied on romance? Ho, ho, said the clown. Is it bringing you down that you have lost your chance? Kenneth the Clown van uh, Manfred Mann. Nou, Louisa, Louisa Heinz, uh, jy sien daar, ek, ek in hierdie getrouwde vanne van ons dames, uh, ek het nou net uitgevind Corina, wat ek mee vastgehaak het, sy is van der Linde, as ek recht onthou. <laughs> en dan, hierso het ek nou vir Louisa Heinz, Eh, nie, wat, kom ons, kom ons, ja, ek wil haar nou nie voor Rien noem, nie, ek weet nie, maar in elk geval, ons speel haar plaat volgende, ek weet sy is een gereelde luisteraar, so Louisa, jy moet ook lekker luister na jou matriekplaat, en uh, Jim Reeves sing om, en hy sing, hey, hey, hey, Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. snowflake. Ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. snowflake. You've got me warm as a fire with a burning desire for you. Snow was falling when love came calling on this lonely heart of mine. You were standing there with snowflakes in your hair. You kept stalling while my thoughts were calling on every way I knew for one excuse to get acquainted with you. Then I said, Snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. snowflake. You've got me warm as a fire with a burning desire for you. The ice was breaking and love was waking in a winter wonderland. When I felt you slip your fingers in my hand. Now snow is gleaming and I'm not dreaming. I know this is for real. The love I have is too much to conceal. Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. snowflake. Hoo, hoo, hoo, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. as a fire with a burning desire for snowflake, you. Snowflake, snowflake, snowflake, snowflake. snowflake daar van Jim Reeves en hy het gesing vir Louina, Louisa Heights. Uiteindelik kom ons nou by jou Lynette. Lynette Smit, Lynette Prozeski. Hier kom ons by jou en jou likkie was, het word dier die siekers gesing, En hoekom sou dit nou Georgie Girl wees? Laat die mens wonder, ne? <laughs> Georgie Girl van die Seekers. MUZIEK so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? ti. my skare juig so, dit buig omtrend my speakers aan hierdie kant. Uh, ok, wie gaan ons volgende vat? Kom ons gaan na hierdie ou toe. Uh, hy het laat eers by ons aangesluit, maar hy was een van ons klasmaats en sy, excuse <clears throat> toch, sy uh, eh, uh, Likie was gesing dier Elvis Presley en ek dink hy was seker maar goed in houtwerk, hoedenhaat, Bram Bester hier is sy liekie. Ek hoop jy luister dat sy vir hom kan sê. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's the hard to do, cause I don't have a moving part. And if you say goodbye, Then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a woman heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good. Treat me like you really should, cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Musiken, Musiken, zum Städteleinhaus, Städteleinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Musiken, Musiken, Toen steed hy leen aus, steed hy leen aus, Oom du mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir lieb, du wirklich so gut, need a wirklich Soos, cause I don't have a word. Ek hoop, Judy Wester, ek hoop jy luister in, dat jy vir Brampie kan sê, ons het sy plaat gespeel, en uh, jylle blij ons daar in Forrie Smith. Ek hoop jylle is ingeskakeld. Ons kom by Elsa van Wyk, en uh, haar plaat was gesing dier Tom Jones en die naam van die plaat is Help Yourself. Lekker luister, Elsa, jou plaat. Love is like candy on a shelf you want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly. The very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart, your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. <laughs> yeah. My heart has love enough for two more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and there you are Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. God made us well, that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my Just say the word and Elsa, Elsa van Wyk, daar van Senekal en dan is sy in Durban en dan is sy hier, volgende week is sy seker in Engeland en ja, uh, <laughs> just help yourself. Dit is baie vergewig van jou Elsa, ek sal volgende week met die lorry kom en dan sal ek haar sitkamer stel en alles wat daar in stoor is uh, en uh, wat sy plekkie sy naam. Eh, sal ek kom laai. Nou, stap ons aan en ons kom by Ria. Sy is moos die een, haar man verjaar vandag. Ria moet koos wat verjaar vandag. En uh, Ria is seker baie lief vir uh, rugby. Want haar liekie is die groep wat saamgestel is uit Barry Jamin op gitaar en trompet. Jimmy Dunning uh, op gitaar. Hy is later vervang door Pete Clifford Paul Ditchfield op basgitaar, klaverbord en koor en aan tromspeler, een bekende komediehand Eddie Eksteen. Amal weet van hom. Een van die groot treffers was Groen en Goud en hulle was die Bats. Kom ons luister. MUZIEK oud, weet julle, daar die jare uh, het ek nog die hele springbokspan geken, elkeen by sy gesig en ek het so bykie van sy geskiednis geken. Dees daar <clears throat> het ek nie vaagste benul wie speel wat in, in die springbokspan. Ek het die tijd het ek geweet wat die posiesie en wanneer het hy drie gedruk en als. Maar uh, ja, dees daar uh, in die tijd al wat hulle gesien het, was uh, die centerspread van die huisgenoot, het hulle spanfoto gehad, en dan so nou en dan, was, uh, daar was een artikel van, dit was so hittete, die ouwens wat amper sprong ook gemaakt het, en uh, ja, ons het hulle allemaal gekend. Ek denk hulle het net langer in die span geblei, die tijd. Het was nie asof daar 64 ouwens is om van te kies en dan uh, speel jy weet hulle rond en bond nie. Maar kom ons stap aan, daar is min tyd en, daar is baie likies. Kom ons gaan nou na Sir Cliff Richard en hy, <clears throat> as, uh, hy was uh, Roger Webb toe hy klein was. En hy is in Lucknow, Indië gebore. En hy gaan vir ons sing Let's Make a Memory en specifiek vir Karen Wege gaan hy sing Let's Make a Memory. Hier kom Cliff Richard. Let's make a memory. Let's make a memory. Let's make a memory. Let's try making a memory. You and I. Take my hand. Promise me before the night is over we'll make a memory. Let's make a memory. I'm gonna open up my arms so you can thrill me with all your charms. Come along, dance with me before the night is over. Let's make a memory. A memory of one, kiss, warm and tender. Two, two lips and sweet surrender. Three, three chosen words of love. Four, four thousand stars above. Let's make a memory to share. I, I wanna show you I really care Take a chance and you'll see Before the night is over Let's make a memory A memory of one, one kiss Warm and tender Two, Two lips and sweet surrender Three, Three chosen words of love Four, Four thousand stars above Let's make a memory to share. I wanna show you I really care. Take a chance and you'll see. Before the night is over, we'll make a memory. Let's make a memory. Take a chance and you'll see. Yeah, Before the night is over, we'll make a memory. Let's make a memory. Let's make a memory. een van die meer op en wakker liedjes van Cliff Richard Let's Make a Memory en hy is daar gesing vir uh, wat ek nou gesê Karen, ne? Karen Wege nou kom, ons het net nou gespeel vir Anaiki Anaiki uh, eh, daar van uh, Port Elizabeth, nou speel ons vir Anaiki uh, van uh, Parijs en uh, die liedje wat hulle vir haar gekies het, was uh, Timothy, soos hy gesing was, dier uh, Karika Kesenkamp. Kom ons luister, Karika met Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the guy for me when I look in your eyes. stars above. I tell you I'm in love. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the guy for me. Timothy, Timothy, Timothy. You're just the guy for me. But sweetheart, now you're gone. And you say I did wrong. Oh, Timmy, you are not true. You know that I love you. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You just Keesinkam wat gesing het vir Annikie, Annikie Marais. Um, ehm, oh, ah, ons beter vannacht maak, ons beter einde se kant toe sta. Uh, eh, kom ons sing gauw. Daar is, uh, net nou het ek een gespeel dier Manfred Mann vir Corneel Spieterse. En dit was Haha, sê the clown. Nou speel ons weer uh, vir Manfred Mann en hierdie keer is die liekie sy naam Question en dit word gesing vir Ina Lou. Lekker luister, Ina. Thank you. gospel. baie vannacht, daai was eintlik, eh, dit was eh, vir Ina, Ina Lau gewees. Kom ons luister gauw na eniekie hier so vir uh, Eben Fischer. Hierdie lekkie is uh, aan jou toegeken en dit is Percy Sledge, What Am I Living For? En dan moet ek maar afsluit met die tweene rij, alhoewel ek nog nie by allemaal uitgekom het nie. Kom ons gaan na Percy Sledge, wat vir Eben, What Am I Living For? MUZIEK sê, baie dankie uh, eh, Motti, daar van George, vir die instuur van die speelhuis wat opgestel was dier Sandra en uh, Joey, soos jy gesê, en ek is so jammer, ons kon nie by amal uitkom nie, daar is nog so paar wat hangende is, maar daar is, uh, eh, ek dink, genoeg oor om een of ander tyd weer een volle program van te maak. Ons gaan uitspeel, of althans, ek gaan nie die volledige afsluiting afsluiting of uh, aankondigings doen nie. Ek gaan uh, somme maar net sê dat uh, indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, jylle is baie welkom om my op enige tyd op te kontak op my selfoonnummer 072 541 9803 en nou, of as jy hier wil adverteer die selfde story, uh, contact my op daar die uh, selfoonnummer, 072 541 9803 die eh, op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe, stuur asjeblief my so 3 mp3's van jyre muziek na my eh, e-post adres is ludwigventer at live.co.za met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar en sovoorts en uh, ek sal uh, eh, jylle dalke onderhoud toestaan op my vrijdagprogram op die horizon. Ek los jylle dan met twee in een rij en vandag sal het eers wees van Neerde Nel, ons hoofdsoon, sy Fleetwood Mac, Man of the World. En heel laatste gaan ons luister na Irma Prinsloo. Uh, sy eh, was strijdom gewees uh, met Julie Andrews, sy uh, likkie All Kinds of Everything. Was my voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdag om vier namerig. Is het ek Ludwig Venter wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle handen en bye for now. shall I take? Yes, I've on roses and whiskers on kittens. in white dresses with satin sashes, sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, eyelashes silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things.